Itago niyo po ako sa pangalang Aldwin. 23 years old ng Leyte. Isa po akong working student, Sir Neb. Houseboy ako sa isang medyo mayamang pamilya. Bale, sila na rin yung nagpapaaral sa akin. Wala naman akong problema sa mga amo ko kasi mababait naman sila. Pero nung nakaraang taon ay merong nangyari sa amo kong babae. Gabi nun, kakarating ko lang galing sa evening class ko. Matutulog na sana ako nang tarantang magtawag si sir. Sinumpong daw yung asawa niya ng sakit nito sa puso. Agad naman akong sumaklolo. Pati yung isa nilang anak na nasa bahay. Sinugod namin sa ospital si ma'am. Ang kaso, hindi na nasalba ang buhay niya. Pumanaw si ma'am dahil sa cardiac arrest. Hindi na namin yun kinagulat. May sakit nga kasi sa puso si ma'am at ilang dekada na niyang iniinda yon. Talagang durog na durog ang buong pamilya nun. Kahit ako ay nalungkot din talaga. Napakabait kasi sa akin ni ma'am. Halos anak na niya ako kung ituring. Isa pa, napakabata pa niya para mamaalam. 42 anyos pa lang kasi siya nun. Binurol si ma'am sa punerarya. Walang naiwan sa bahay nila. Kaya nung ikalawang gabi ay inutusan ako ni sir na puntahan ang bahay at maglinis. Ginawa ko naman. Medyo masama nga lang ang pakiramdam ko pagdating. Napakatahimik kasi. Damang-dama yung lungkot sa buong paligid. Hindi na ako nagsayang ng oras. Naglinis ako para matapos na agad. Ayoko kasing magtagal doon ng mag-isa. Hanggang sa nakarating ako sa kwarto ng mag-asawa. Nagulat ako pagpasok ko. Nakita ko kasing basag na yung malaking salamin sa vanity table ni ma'am. Nagkalat na yung mga bubog sa ibabaw ng mesa at kahit sa sahig. Hindi ko maisip kung bakit nabasag yun. Wala naman kasing pwedeng makabasag nun. Kahit nagtataka ako ay mabilis na akong kumuha ng sako na pwedeng paglagyan ng mga bubog. Bumalik ako sa kwarto at maingat na lumapit sa nagkalat ng mga bubog. Tinignan ko yung pinakamalaking piraso yun sana yung una kong ilalagay sa sako. Pero nung mahawakan ko yun, ay nabitawan ko uli. Napansin ko kasi na may kakaiba sa refleksyon na nakikita ko. Yung kwarto pa rin naman nila sir at ma'am. Pero wala yung refleksyon ko. Sa halip ay nakita ko yung mag-asawa. Nagtatalo sila. Nagsasagutan sila at umiiyak si ma'am. Hindi ko nga lang alam kung ano eksakto yung pinag-uusapan nila dahil wala akong naririnig na boses. Tumingin lang ako dun. Napansin ko yung mga damit nila ay pareho sa suot nila nung gabing nasa ospital si ma'am. Tuloy-tuloy silang nagkasagutan hanggang sa sinampal ni ma'am si sir. Tapos pinaghahampas pa niya sa dibdib. Sunod ay tinulak ni sir si ma'am. Napaupo si ma'am sa sahig at doon ay napahawak siya sa dibdib niya. Tinitigan lang ni Sir si Ma'am. Halata kong nag-aalala siya pero wala siyang ginagawa. Ilang minuto pa ay nawalan na ng malay si Ma'am. Doon ko na nakita si Sir na lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay bumalik siya at kasama na niya ako. Doon natapos yung kakaibang refleksyon. Namalayan ko na lang na ordinaryong refleksyon ko na yung nakikita ko doon sa malaking bubog. Yun nga lang, ay halos kalahating oras pa akong natulala doon sa kwarto. Hindi ko kasi maisip na masasabing si Sir pala ang naging dahilan ng pagkamatay ni Ma'am. Hindi ko tuloy alam kung paano ko sasabihin sa mga anak nila ang nangyari. Ginupok kasi ako ng konsensya ko. Pero sigurado namang hindi sila maniniwala na nakita ko ang lahat sa isang piraso ng bubog. Kaya nanahimik lang ako tungkol sa nalaman ko. Ang sinabi ko lang ay nabasag yung salamin sa vanity table at niligpit ko na yung mga bubog. Ngayon ay halos isang taon na ang lumipas. Nakagraduate na rin ako at hindi na ako nagtatrabaho sa bahay na yon. At wala pa rin akong pinagsabihan ng mga nalaman ko. Hindi ko kasi alam kung paano magsisimula. Hindi ko rin alam kung paniniwalaan ba ako ng mga anak nila o kahit sino man sa pamilya na pagsasabihan ko. Lalabas pa na wala akong utang na loob kay sir. Minsan nga ay napapanaginipan ko rin si ma'am. Sa panaginip ko, alam ko nang hihingi siya ng tulong. Pero paulit-ulit din akong humihingi ng tawad sa kanya. Kasi hindi ganun kalakas ang loob ko. Hindi ko magagawang kalabanin si sir. Kamusta at magandang araw po. Ako po si Miguel ng Abra. Sumulat ako para magkwento ng personal kong karanasan noong binata pa lang ako. Taong 2004 pa lang nito. Nakakahiyamang sabihin, isa po akong batang suwail dati. Sakit sa ulo ng mga magulang ko. Pasaway kung pasaway talaga. Madalas kong kasama yung mga tropa ko na mga suwail din. Isang gabi ay gumala kami noon. Palakad-lakad lang kami sa kung saan saan. payosi osi lang kami at may dalang mga bote ng beer. Dito namin nadaanan yung isang bahay. Dos andanas yun pero walang ilaw sa loob. Sa isang tingin ay halatang abandonado na yon. Bitak-bitak na kasi yung mga pader at kupas na yung pintura. Basag na yung karamihan sa mga bintana. Siguro ay bumigay na yung mga frame dahil sa kalawang kaya nahulog na yung mga salamin. Pero may nakita akong isang bintana na buo pa yung mga jalousy. Nandoon yon sa may second floor. Sa lahat ng mga bintana roon sa bahay, ayun lang ang nakita kong buo pa. Ewan ko ba kung anong nakain ko. Pumulot ako ng bato at hinagis ko doon sa bintana. Basag yung tatlo o apat sa mga jalousy sa pinakababa Tawanan kaming magtotropa dahil sa ginawa ko. Hindi pa ako nakontento. Pinagbabato ko pa yon hanggang sa masira na lahat ng mga salamin. Pero napahinto ako nung may maaninag akong babae sa loob ng pintana. Siguro nasa mga 40 anyos. Nakasuot ng brown na duster at may asul na balabal sa balikat. Napakasama ng tingin niya sa akin. Halatang nagalit siya sa ginawa ko. Kinabahan naman ako kasi akala ko talaga ay abandonado na yung bahay. Tinanong ako ng isang kaibigan ko kung anong problema. Sinabi ko nga na may babae pala sa loob ng bahay. Pero nang tumingin ako ulit sa bintana ay wala namang kahit sino ron. Sabi nila ay baka namalikmata lang ako. Hindi na lang ako nagsalita kasi sigurado akong totoo yung nakita ko. Tuloy ay Kinutuban akong multo ang nakita ko. Kaya naman sinabihan ko na yung mga kasama ko na magpatuloy na kami sa paglalakad. Kahit yung totoo ay gusto ko na lang talagang makalayo sa bahay na yon. Mga bandang alas 4 ng madaling araw na nang makauwi ako. Pagdating ko ay tahimik ang buong bahay namin. Pasuray-suray na ako nun kasi nga lasing na. Diretso ako sa kwarto ko. Hindi na ako nagbihis Agad na akong humiga pati haya sa kama ko. Gusto ko na lang noon ay makapagpahinga at matulog. Pumikit ako. Alam kong agad akong makakatulog kasi nga lasing ako. Pero nagulantang ako nang may narinig akong nabasag. Napadilat ako agad. Sabay noon ng pag-ulan ng napakaraming bubog ng jealousy sa muka at katawan ko. Kitang-kita ko talagang nabasag yung mga jealousy sa bintana ko mula baba hanggang sa pinakataas. Nawala yung kalasingan ko dahil sa gulat at takot. Gusto ko na sanang lumundag paalis ng kama nun. Pero pinigil ko ang sarili ko. Delikado kasi baka makatapak ako ng bubog sa kama at sahig. Baka madagdagan pa yung mga sugat ko. Ang nagawa ko lang noon ay lumingon sa may bintana. Doon ay nanlaki ang mga mata ko Nakita ko kasing nakatayo sa labas yung babaeng naka-brown na duster. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya talaga yung babae doon sa abandonadong bahay. Napasigaw ako. Nilakasan ko talaga. Habang sumisigaw ako, ay kitang kita ko rin kung paano siya biglang naglaho sa hangin. Dahil sa sigaw ko ay nagising sila tatay. Pinuntahan nila ako at nakita nila yung nangyari sa akin. Maingat nilang inalis yung mga bubog sa katawan at kama ko. Nilinis din nila yung sahig. Tinanong nila ako kung anong nangyari. Sinabi ko lang na hindi ko alam. Basta bigla na lang nabasag yung mga salamin sa bintana ko. Hindi ko nagawang sabihin na sinundan ako ng multo at ginantihan ako. Hindi na rin kasi nila kailangan malaman yun. Ang importante, Inayos ko na ang buhay ko pagkatapos noon. Tinigil ko na ang pagiging suwail. Ayoko na kasing may multo na naman na magalit sa akin. Magandang gabi po. Ako po si Harvey. Long time listener niyo na po ako. Pero ngayon lang ako magbabahagi ng kwento. Nitong kailan lang kasi ako nakaranas ng kababalaghan. Broken hearted ako nun kasi nahuli kong may iba yung girlfriend ko. Wala sa sarili akong naglakad-lakad nun. Hindi ko sigurado kung saan ako pupunta. Basta ayoko munang makita yung taksil na yon at ayoko ring magkulong sa bahay. Kung tama ang pagkakaalala ko, ay pasado alas 9 na nun. Nasa bangketa pa rin ako at palakad-lakad. Doon ko nakita yung isang maliit na tindahan. May mesa at mga upuang plastik sa harap. Meron ding isang manong na umiinom doon ng beer. Lumapit ako sa tindahan para bumili ng maiinom. Ilang minuto muna akong naghintay bago may tindera na humarap sa akin. Bumili ako ng malaking bote ng beer kasi gusto ko talagang magpakalasing noon tapos isang supot ng chichirya. Pagkabigay ng tindera sa akin ang binili ko, eh agad na siyang tumalikod. Siguro ay may gagawin pa sa loob. Umupo ako doon sa isang plastik na upuan. Kaharap ko bale yung manong na nandoon. Binati niya ako pero hindi ko siya pinansin. Kinausap niya uli ako. Inalok niya sa akin yung baso niya doon ko naalala na hindi nga pala ako nakahingi ng baso sa tindera. Bumuntong hininga ako tapos tinanggap ko na lang yung baso ng manong. Nag-inuman kami. Bale pinagsaluhan namin yung nauna niyang binili na bote ng beer. Konting kwentuhan tapos nabanggit ko rin sa kanya yung pinagdaraanan ko. Nung maubos na yung beer niya ay yung sa akin naman ang ininom namin. Doon ako nagsimulang makaramdam ng mali sa katawan ko. Pakiramdam ko ay biglang naging maalinsangan ng paligid. Nagtaka ako kasi malamig naman ang klima nung gabing yun. Sunod ay nakaramdam ako ng pangangati at panunuyo sa lalamunan. Kumatire ng pisngi, braso at binti ko. Tapos kumalat na yung pangangati sa katawan ko. Sobrang kati. Daig ko pa yung nalagyan ng higad sa balat. Hindi ko mapigilang kamutin. Napatingin ako kay Manong na kaharap ko. Nagtaka ako kasi nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Lumagok siya ng isa pang baso ng beer. Tapos umalis na rin siya bigla. Gusto ko siyang tawagin. Kaso napakakati ng lalamunan ko. Hindi na ako nakapagsalita ng maayos. Sa pangangati ko ay napasalampak na lang ako sa simento. Kamot ako ng kamot dun. Halos magwala na rin ako dahil sa matinding init na namumuo sa kalooban ko. Hanggang sa marinig ko na lang yung tindera. Taranta niya akong tinawag. Lumabas din siya ng tindahan. Sinama niya yung isang lalaki. Siguro ay asawa niya yon. Inalalayan nila ako para makaupo uli sa plastik na upuan. Kaso nagwawala na talaga ako. Hindi ko mapigil ang katawan ko. Sabi nung lalaki, magpigaraw raw ng pitong kalamansi yung babae. Sumunod naman siya. Makalipas nga ang ilang minuto, ay lumabas na ito. Dala ang baso na merong katas ng kalamansi. Pinainom nila yon sa akin. Agad akong umangal kasi napakahapdi ng bunganga ko. Pero sabi nung lalaki, pilitin ko raw ubusin kung ayaw kong maging aswang. Natakot ako sa narinig ko kaya pinilit kong ubusin. Nung magawa ko na, e bigla naman akong nasuka. Puro laway yung sinuka ko pero may kahalong buo-buo na kulay berde. Sumuka ako ng sumuka. Napakarami nun. Kaya talagang latang-lata ako nang matapos. Nung umayos na yung pakiramdam ko, ay pinapasok nila ako sa bahay nila. Sabi nung lalaki, mukhang niyanggaw daw ako nung kainuman ko. Binalak akong hawahan sa pagkaaswang. Nagtaka yung ali. Paano naman daw ako mayayanggaw? Eh yung beer lang naman ang iniinom namin. Tapos walang ibang pagkain doon maliban sa binili kong chisirya. Paliwanag ng lalaki. Malamang sinadya nung manong na malawaya ng baso na ginamit namin. Napasa sa akin yun nang ako na ang tagayan niya. Nung marinig yon ng Ali, ay agad niyang kinuha yung baso na ginamit namin. Pinatakan din niya yon ng kalamansi. At ayun nga, nangitim yung isang bahagi sa may bunganga ng baso. May umalingasaw din na napakasangsang na amoy. Mabuti talaga at tinulungan ako nung dalawang yon. Ang nangyari tuloy ay napalitan ng matinding takot yung lungkot ko nung gabing yon. Simula rin noon, hindi na ako basta-basta nakipagtagayan sa mga inuman. Sinasarili ko na lang yung problema ko. Ako po si Hubert. Janitor ako noon sa isang malaking university dito sa may Iloilo. 27 anyos pa lang ako noon. Taong 2009. Hindi ko na lang sasabihin kung anong university ito. Kasi dito nangyari itong nakakatakot na ikukwento ko. Kahit nung bago pa lang akong janitor dito, eh may naririnig na akong nakakatakot na mga kwento tungkol sa university. Lalo na doon sa science building. Sabi kasi nila ay ginawa raw yung kuta ng mga sundalong hapon noong panahon ng gera. Meron din akong naririnig na may nagmumultong gwardya raw sa may likod ng elementary department. Pero dahil wala naman akong nararanasang kakaiba, ay hindi ko na lang iniisip ang mga yon. Ayoko rin naman kasing takutin ang sarili ko. Hanggang sa ayun na nga, may naranasan na ako isang gabi. Mga bandang alas 10 siguro kung tama ang pagkakatanda ko. Pauwi na ako noon dapat Nakasabit na sa likod ko yung bag ko na may lamang baunan at ilang mga gamit. Nagulat ako kasi may mga high school student na nagtakbuhan galing sa likod ng elementary department. Hindi ko alam kung bakit sila nandoon. Alanganing oras na nga kasi. Tapos high school students nga sila at elementary department yun. Lima silang lahat. Dalawang lalaki at tatlong babae. Hinarang ko sila para sana pagsabihan. Pero hindi sila huminto. Tumakbo lang sila papunta sa direksyon ko. Pero nilagpasan lang nila ako. Doon ko napansin na parang takot na takot sila dahil sa kung ano. Lumingon ako sa nilusutan nilang gilid ng elementary building. Lumakad ako papunta ron hanggang sa makarating ako sa may likod ng gusali. Una kong napansin yung iniwang kalat ng mga bata. May mga pambalot ng pagkain at baso ng soft drinks. Meron ding naiwang isang bag. Tapos merong ballpen at nakabukas na notebook sa lapag. Pero ang nagpatayo talaga sa balahibo ko ay yung Ouija board. Malapit lang yon sa bag. Napaatras ako ng konti sa isiping naglaro noon yung mga estudyante. Lumingon-lingon ako. May napansin akong gumalaw sa ilalim ng isang puno Parang may tao na mabilis lumakad papunta sa likod ng puno. Nagtanong ako kung sinong nandoon pero walang sumagot kaya ginala ko pa yung mga mata ko. Hanggang sa napansin ko na nga ang isang basag na baso. Nagkalat pa nga yung mga bubog noon sa lupa. Siguro ay nasa limang metro ang layo sa Ouija board. Hula ko noon ay tumama yun sa bato na nandoon kaya nabasag pero hindi ko malaman kung bakit ihahagis yon ng mga bata. Habang tinitignan ko yung paligid, ay may naramdaman uli ako na gumalaw. Parang may hangin na dumaan sa gilid ko. Lumingon ako. Wala namang tao. Tinignan ko ulit yung isang puno. Doon ay may nakita na akong tao na nakatayo sa bandang likod. Medyo madilim sa pwesto niya pero naaninag kong nakasuot siya ng uniforming panggwardya. Tinignan ko yung mukha niya para kilalanin kung sino yon. Doon na nagwala ng husto ang puso ko. Malabo kasi yung mukha niya. Para bang hangin lang na nagkaroon ng konting hugis. Napaatas ako. Naapakan ko yung mga basura na naiwan ng mga bata. Sandaling nawala yung paningin ko sa multo ng guard. Pagtingin ko uli sa puno ay hindi ko na siya makita. Pero hindi na nawala yung takot ko. Mabilis kong pinulot yung mga pambalot ng pagkain at pati na rin yung baso. Pagkatapos ay tumingin ako sa Ouija board. Nanlaki yung mga mata ko dahil nakapatong na sa ibabaw nun ang isang baso. Yun din yung mismong baso na dapat ay basag na. Tumingin ako sa bahagi kung saan dapat nakakalat yung mga bubog. Wala na yun doon. Tinignan ko ulit yung baso sa Ouija board. Hindi na talaga siya basag. Buo na talaga at wala kahit konting crack. Hindi ko na kinaya ang takot na nararamdaman ko. Kaya kumaripas na ako ng takbo palayo sa lugar na yun. Yung mga basura lang talaga ang nabitbit ko. Tinapon ko yon sa basurahan. Tapos tumakbo na ako palabas ng gate. Sa sobrang takot ay hindi ko na nasabi sa mga guard yung tungkol sa nakita ko. Sa akin na lang talaga ay makalayo na agad at makauwi. Tsaka lang ako kumalma nang makababa ako ng tricycle. Yun nga lang ay paikot-ikot pa rin sa isip ko yung mga nasaksihan ko. Diretso agad ang lakad ko papunta sa bahay. Pagdating ko ay tahimik na ang bahay. Siguro ay tulog na ang tatay at mga kapatid ko. Lumakad ako papunta sa kusina at uminom ng tubig. Pagkatapos ay binuksan ko yung bag ko para kunin yung baunan ko at hugasan. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko. Papano kasi ay nakita ko sa loob ng bag ko yung baso. Yung mismong baso nakasama ng Ouija board. Sigurado akong yun talaga yun kasi parehong pareho yung itsura. Isa pa ay hindi naman ako nagdadala ng babasaging baso sa bag ko. Hindi na ako nag-isip. Takbo agad ako palabas. Tinapon ko yung baso sa malaking basurahan na nandoon sa may kanto. Tapos takbo uli ako pabalik sa bahay. Habang nasa daan, eh parang nakita ko yung multong gwardya pero hindi na ako huminto para siguraduhin kung totoo ba yon o namamalikmata lang ako. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa makarating ako sa bahay. Mabilis akong pumasok at nilak yung pinto. Kaso nung tumingin ako sa lamisita ng sala, ay nandoon na naman yung parehong baso. Nakataob sa ibabaw ng lamisita. Talagang ayaw akong lubayan. Hinayaan ko na lang yon. Mabilis akong umakyat ng hagdan at pumunta sa kwarto ko. Hindi na ako nagbihis. Diretso na ako sa papag at nagtalokbong ng kumot. Todo ako sa dasal nun dahil alam kong nasa paligid pa yung multo. Hindi nga nagtagal ay naramdaman ko nang may nagmamatsyag sa akin. Gumagalaw na rin yung hangin sa loob ng kwarto ko kahit na sarado ang bintana. Pareho sa naramdaman kong galaw ng hangin sa likod ng elementary building. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Nagsalita na ako. Medyo nalakasan ko yung boses ko. Sabi ko tigilan na niya ako kasi hindi naman ako yung tumawag sa kanya. Doon siya manggulo sa limang estudyante at wag sa akin. Tumagal pa ng ilang minuto yung pagsasalita ko. Kahit hindi naman sumasagot yung multo hanggang sa narinig kong may kumakatok na sa kwarto ko. Tinawag ako ni tatay. Doon ko na inalis yung kumot na nakatabon sa akin. Nakita ko yung baso na nasa ibabaw ng mini cabinet ko. Hindi ko na yun pinansin. Dali-dali na akong bumangon at pinagbuksan si tatay. Tinanong ako ni tatay kung anong problema. Hindi ako sumagot agad kasi binabawi ko pa yung sarili ko. Bumaba muna kami ni tatay at lumabas ng bahay. Doon kami naupo sa may gilid. Kinuwento ko kay tatay ang lahat. Sinimulan ko yung nakita kong mga estudyante. Tapos yung baso nga na sumusunod sa akin. Napailing si tatay. Sabi niya, malamang daw na hindi natapos ng mga estudyante ang ritual na sinimulan nila. Tuloy ay hindi nakabalik sa mundo ng mga patay yung kaluluwa ng gwardya. Ang problema, hindi rin niya alam ang gagawin para matulungan ako. Ang ginawa ni tatay, kumuha siya ng sandobag. Nilagyan niya yon ng asin tapos lakas loob niyang nilagay doon yung baso. Ginising namin ang bunso kong kapatid kasi ayaw namin siyang iwang mag-isa sa bahay. Tsaka kami umalis papunta sa simbahan. Binigay namin sa isang pare yung baso. Sinalaysay ko rin ang mga nangyari. Sabi niya, Tama raw ang hinala ni tatay. Malamang daw na hindi makapagpahinga ang kaluluwang yun. Hindi nga kasi natapos ang pakikipag-usap sa kanya nung mga bata. Pakikipag-usap na una pa lang ay dapat hindi talaga nila ginawa. Dinasalan ako ng pare ng gabing yun. Nang sumunod na araw naman ay hindi na ako pumasok pero nabalitaan kong pumunta raw ang mga taga-simbahan sa campus para kunin ang Ouija board. Titignan din daw ang kalagayan ng mga estudyanteng naglaro ng Spirit of the Glass. Pagkatapos noon ay naging maayos naman ang lahat. Yun nga lang ay hindi na nawala sa alaala ko ang nangyari. Kaya lumipat din ako ng trabaho pagkalipas ng isang buwan. Ako po si Raymond Serneb. Taga rito lang ako sa QC. 37 na po ako ngayon at nagtatrabaho bilang college instructor. Itong ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong 2012. Binata pa lang ako noon at kakatapos pa lang ng college. Pumunta ako noon sa isang sikat na mall sa Caloocan. Hindi ko na lang sasabihin kung anong mall ito kasi may kaugnayan doon itong ikukwento ko. Makikipag-date ako sa mall Nakilala ko lang yon sa Facebook. Pangalanan natin siyang Olive. Naghihintay ako sa harap ng isang fast food. Tinext ko siya na nandoon na nga ako. Tumingin-tingin ako sa paligid para mapansin ko siya agad. Pasimple rin akong tumitingin sa refleksyon ko sa wall glass nung fast food na yon. Gusto ko siyempreng siguraduhin na maayos ang itsura ko nun. Yumuko ako para tignan ang sapatos ko. Dito ko napansin yung isang bubog Siguro ay nasa tatlo o apat na pulgada ang lapad. Nandoon sa paanan ng glass wall. Halos nakasiksik talaga siya doon. Hindi ko alam kung saan galing yung bubog na yon. Wala naman kasing basag na bagay sa malapit. Wala siyang pwedeng pagmulan. Isa pa ay madumi yung bubog na yon. Parang binabad sa putik. Transparent yun dapat pero malabo ng tignan dahil sa dumi. Lumapit ako doon at yumuko. Pupulutin ko sana para ipakita sa guard. Delikado kasi kung may makatapak nun. Pero nung malapit nang dumampi yung kamay ko doon, eh napahinto ako. Naramdaman ko kasing may init na nagmumula sa bubog na yon. Nagtaka ako kung bakit mainit yung bubog. Pero dahil alam ko nang mainit yon, ay naihanda ko na yung sarili ko sinubukan kong abutin yon ulit. Pagdampi ng daliri ko ron ay napakabig ako. Napakainit kasi talaga. Kasing init ng kaldero na may kumukulong tubig sa loob. Tinuwid ko ulit yung pagtayo ko. Dito na may lumapit na isang babae sa akin. Lumingon ako at nakita kong sakto siya sa description ni Olive. Nakumpirma kong siya ngayon. Nagkamustahan kami at nagkakilanlan. Tapos tinanong niya ako kung bakit daw ba ako yumuyo ko nang lumapit siya. Naalala ko yung piraso ng bubog. Tinuro ko yun sa kanya. Sinabi ko rin na kakaiba yung init ng bubog na yon. Umiling si Olive. Sabi niya sa akin, hindi ko raw dapat basta pinupulot yung mga bagay na nakikita ko. Lalo kung hindi ko alam kung saan galing ang mga yon. Posible raw kasi na may nakakabit na hindi magandang enerhiya sa ibang mga bagay na nakikita natin sa paligid. Napahinto ako sa sinabi niya. Gusto ko sanang kumontra kasi hindi naman ako naniniwala sa mga kababalaghan. Kaso naalala kong kakaiba nga yung bubog. Una ay hindi mo maipaliwanag kung bakit nagkaroon ng bubog sa gilid ng isang fast food. Ikalawa, kakaiba yung init ng bubog na yon. Tinignan ko ulit yung bubog. Kahit si Olive ay tumingin din doon. Masama raw talaga yung kutob niya. Mas mabuti raw na lumayo na kami. Umalis nga kami at pumunta sa ibang makakainan. Nanood kami ng sine at tinuloy pa yung date namin. Nag-enjoy naman kami pareho nun. Naging masaya yung araw namin. Pero kinabukasan ay nagtaka ako nang mag-text si Olive. Manood daw ako ng balita yung mall daw na pinuntahan namin, nasusunog. Napakalaki ng apoy. Mabilis naman akong nanood ng TV at hindi ko mapaniwala ang nasunog nga talaga yung mall. Sa sobrang tindi ng apoy ay talagang na-demolish yung mall pagkatapos ng insidente. Sabi ni Olive sa akin, posibleng may kaugnayan daw yung kakaibang bubog na nakita ko sa nangyaring sunog. Hindi na ako kumontra kasi yun din talaga ang iniisip ko. Hindi nga lang namin masabi kung ano eksakto ang kinalaman ng bubog sa insidente. Pwedeng premonisyon o ano. Pero hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Magandang araw po sa lahat ng kapwa ko listeners. Ako po si Catherine. Sumulat ako para magkwento ng mga nakakatakot na naranasan at nasaksihan ko. 2003 pa lang nito. 19 anyos ako noon at tumutulong-tulong sa family business namin na isang eatery. Kainan na talagang hinihintuan ng mga bus at truck bago sila tumuloy sa biyahe. Silbidora ako at yung isa kong bunsong kapatid Si mama naman ang sa kusina. Si papa yung parang manager ng buong operasyon. Tapos syempre, may iba pang mga empleyado na rin. Isang araw ay may napasok na bagong silbidora sa eatery. Siya si Darlene. Siguro mga nasa 26 anyos siya nito. Nakiusap siya kay Papa na makapasok sa eatery. Kailangan daw niya ng pera dahil namatay yung asawa niya sa isang aksidente. Tapos may dalawang mga anak siya na kailangan buhayin. Naawa naman si Papa kaya pinagbigyan niyang makapasok si Darlene. Ayun nga at nakapagsimula siya agad bilang silbidora. Ang kaso, unang araw pa lang ni Darlene sa eatery ay kapansin-pansin na ang problema sa kanya. Lagi siyang nagkakamali sa mga gawain. Halimbawa ay mali yung mga nabibigay niyang order ng customer. O di naman kaya ay mali ang mga sukli. Tuloy, maraming mga customer ang nagrereklamo. Ilang baso at plato rin ang nabasag niya. Pinagpasensyahan muna siya ni Papa. Kasi nga bago pa lang. Pero hindi talaga umayos ang kilos ni Darlene kahit nung halos isang linggo na siya sa eatery. Nasagad na yung pasensya ni Papa. Kaya isang gabi, nung nakapagsara na kami, kinausap ni Papa si Darlene doon sa may kusina. Ako lang yung kasama ni Papa noon kasi nakauwi na sila mama at ang kapatid ko. Sabi ni Papa kay Darlene, kailangan na raw nitong umalis sa trabaho. Kinagalit ni Darlene ang sinabi ni Papa. Hindi na raw naawa sa kanya ang may-ari ng eatery. Kaso nga lang, mahaba na yung binigay na pasensya sa kanya ni Papa. Hindi na talaga pwedeng dagdagan. Kaya nagmatigas si Papa. Lalong nagalit si Darlene. Nung sandaling yon ay kita kong may nagbago sa mga mata niya. Parang sandaling nangitim ang gilid-gilid bago bumalik agad sa normal. Di nga lang ako sigurado kung totoo ba yung nakita ko o namalikmata lang ako. Dumampot si Darlene ng isang baso. Nagulat na lang kami nang bigla niya yung hinagi sa sahig. Malakas ang pagkakahagis nun kaya kalat talaga yung mga basag na piraso sa paligid. May ilan pa nga na lumipad papunta kay Papa. Napaatras si Papa. Paghakbang niya ay may natapakan siyang bubog. Napadaing pa sa sakit si Papa nun. Kita kong dumugo yun. Mabilis ko siyang inalalayan. Talagang galit na galit si Papa nun. Binubulyawan niya si Darlene kahit nung lumabas na ito sa may likod ng kusina. Tinignan ko yung paa ni Papa. Nakita kong may piraso ng bubog na nakasugat sa may gilid ng talampakan niya. Talagang bumaon yung bubog. Pinakiusapan ko yung isang kusinero na kumuha ng panggamot sa sugat. Yung dishwasher naman ang nagligpit ng bubog sa sahig. Nung may panggamot na, ay tinanggal ko yung bubog sa paa ni Papa. Talagang napasigaw siya ng malakas. Napakasakit daw kasi. Pakiramdam daw niya ay mismong laman niya ang tinutuklap ko. Nagtaka ako dahil nga inalis ko lang naman yung bubog. Nung matanggal ko na yung bubog ay nilinis ko yung sugat. Sinigurado kong wala nang natitirang bubog. Nilagyan ko ng betadine at tinapalan ng benda. Medyo malaki kasi yung sugat kaya hindi kasya yung band-aid. Pagkatapos kong gamutin si Papa ay sinamahan kami ng kusinero sa bahay. Nahihirapan kasing maglakad si Papa. Yung sakit daw kasi ay Parang gumagapang daw paakyat mula sa talampakan niya. Pero nung tignan ko, ay hindi naman namamaga. Kaya naisip nung kusinero na baka kailangan lang talagang ipahinga. Pagkarating sa bahay, ay pinagpahinga nga namin si Papa. Nag-alala si Mama kasi nanghihina at nilalagnat talaga si Papa. Naisip ko na palitan yung benda Tinanggal ko yung una kong nilagay. Nanlaki yung mga mata namin ni mama. Kahit yung kusinero ay napamura rin sa nakita. Kulay talong na kasi yung balat sa paligid ng sugat. Yung mismong sugat naman ay nilalabasan ng nana. Kulay dilaw pero may kahalong itim-itim na buo-buo. Sabi ng kusinero, kailangan naming maghanap ng albularyo. Kitang-kita naman daw kasi na hindi ordinaryong sugat lang yung nasa paa ni Papa. Pumayag si Mama kaya agad ay umalis yung kusinero para maghanap ng albularyo. Habang naghihintay kami ay nililinis namin ni Mama yung sugat ni Papa. Ginamitan namin ng pinagpakuluan ng dahon ng bayabas tapos binalot uli namin ng benda. Nagrosaryo na rin kami noon kasi hinang-hina na talaga si Papa. Mga bandang alauna ng umaga ay bumalik na yung kusinero. May kasama siyang matandang lalaki na isang albularyo. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mang Jerry. Sabi niya ay tanggalin daw namin yung benda sa paa ni Papa. Ginawa ko naman. Nagulat uli ako kasi mas malala na ang sugat ni Papa. Talagang nangingitim na ang halos buong paa niya. Namamaga na rin yun. Kaya parang mas malaki na ng konti kung titignan. Lumapit sa paanan ni Papa si Mang Jerry at sinipat-sipat niya yung sugat. Nagtanong si Mama kung kaya ba niyang gamutin si Papa. Sabi ng matanda, madali lang daw gamutin si Papa. Hindi naman daw pala kasi matinding sumpa ang tumama sa kanya. Mukhang hindi rin malakas na mangkukulam ang may gawa. Nakatulong din daw na nagpatawag kami agad ng albularyo. kumuha yung matanda ng kandila sa bag niya. Tinirit niya yon sa may kanto ng kama, sa bandang paanan. Tapos humingi siya ng tsani o yung pambunot ng buhok. Humingi rin siya ng puting mangkok na may tubig. Nilapag niya yung mangkok sa sahig at hinawakan naman ng tsani. Tumitig siya sa sugat ni Papa. Nilapit niya sa bibig niya yung tsani. Tapos parang may binulong siyang kung anong dasal doon. Ilang segundo pa, ay sinabi ni Mang Jerry na masakit ang gagawin niya. Kaya pigilan daw naming magalaw ni Papa ang paa niya. Kumilos kami ng kusinero at ni Mama. Hinawakan namin yung katawan at bandang binti ni Papa. Tapos ginamit ng albularyo yung tsani. Pinasok niya sa sugat ni Papa. Talagang napasigaw ng napakalakas si Papa. Nagpumiglas siya. Muntik pa nga niyang makabig yung paa niya. Buti na lang at napigilan namin. Kasunod nun ay nakita kong may binunot si Mang Jerry mula sa sugat ni Papa. Diretso niya yung nilaglag sa mangkok na may tubig. Tinignan ko yun at nakita ko yung isang piraso ng bubog. Bubog ng baso na pinasag ni Darlene. Napakaliit lang din nun. Nang mabunot na ni Mang Jerry yung bubog, ay agad niyang nilapatan ng langis ang sugat ni Papa. Pagkatapos ay nilagyan na rin niya ng benda. Awa ng Diyos ay nakatulog naman ng malalim si Papa pagkatapos nun. Paglipas din ng mga araw ay unti-unti nang gumaling yung paa niya. Si Darlene naman ay hindi na namin nakita simula nun. Sabi rin ni Papa na wag na naming hanapin. Baka raw kasi malagay pa kami sa alanganin. Simula rin noon ay naging maingat na siya sa pagtanggap ng mga tauhan sa eatery. Sinisigurado niyang malinis talaga ang background at hindi kung sino-sino lang. Hindi na rin siya basta-basta nagpapadala sa awa. Mahirap nga naman kasi na mapasok ulit ng taong may alam sa itim na karunungan. Good morning mga kapasta. Ako po si Erika, isang 22 years old na dalaga. Nakatira ako sa isa sa mga lungsod ng Davao Oriental. Last year po ay nagkaroon ng malaking lindol dito sa amin. Malamang nabalitaan niyo po yon. Halos katabi lang namin yung lugar ng epicenter. At meron pa akong nakakatakot na karanasan nung lindol na yon. Humantong pa yon sa isang malungkot na pangyayari para sa pamilya namin. Umaga yon. Naglilinis ako sa sala namin. Pinunasan ko yung mga nakadisplay sa mini cabinet. Marami kasi kaming nakadisplay na mga figurine at picture frame doon. May dalawang mga family picture namin. Solo picture ni daddy at picture namin ni ate. Tumalikod ako sa mini cabinet. Tapos nagsimula na akong magwalis. Dito na biglang lumindol. Talagang nawindang ako kasi napakalakas niya. Hindi pa ako nakakaranas ng ganun kalakas na lindol sa buong buhay ko. Agad kong naisip yung mga kailangan kong gawin. Alam kong kailangan kong makalabas agad kasi baka gumuho yung bahay. Pero hindi ko mahakbang yung mga paa ko dahil sa takot. Na-estatwa talaga ako sa kinatatayuan ko. hanggang sa napaiktad ako nang may mahulog na kung ano sa bandang likod ko. Nabasag yon. Kalat agad yung mga bubog sa sahig. Pero hindi ko pa alam kung ano yon nung una. Lumingon ako. Doon ay sumakit bigla yung ulo ko. Napapikit ako nang hindi ko pa nakikita kung ano yung nabasag. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nung una ay hindi ako sigurado kung panganib ba yon o guni-guni. Basta dinala ko ng isip ko sa ibang sitwasyon o lugar. Nakita ko na lang ang sarili ko na nasa sasakyan ako. Nakaupo raw ako sa driver seat. Nakahinto yung sasakyan at mukhang nabangga yon sa isang poste. Hindi kumagalaw ang katawan ko pero nagagala ko naman ang paningin ko. Kita kong nagkalat ang mga bubog ng windshield sa hita ko Meron ding mga bubog sa mga upuan at sahig ng sasakyan. Naramdaman kong pamilyar sa akin yung sasakyan pero hindi ko agad matukoy. Halo-halo na kasi yung tumatakbo sa utak ko nun. Yung takot sa lindol. Tapos yung kilabot sa nakikita kong guni-guni. Hindi ko rin malaman kung bakit nasa may driver seat ako. Hindi naman kasi ako marunong magmaneho. Pumikit uli ako. Hinawakan ko yung ulo ko pagdilat ko ay huminto na yung lindol. Una kong nakita, yung nabasag sa sahig. Isa pala yun sa mga picture frame na nakapatong dapat sa mini cabinet. Pero hindi ko na nalaman kung aling larawan ang nasa frame na yon. Kasi nakataob yon sa sahig. Isa pa ay nataranta na talaga ako. Hindi ko na tinignan yung mini cabinet. Dinampot ko na lang yung cellphone ko tapos tumakbo na ako palabas. Paglabas ko ay nakita kong nagkakagulo na yung mga tao. Ilang minuto pa akong nanatili roon para pakalmahin ang sarili ko. Pagkatapos ay tinawagan ko si ate kaso hindi ko siya makontak. Sunod kong tinawagan ay si mami. Nagtaka ako kasi umiiyak si mami nang sinagot niya yung tawag. Sabi niya, naaksidente raw si daddy dahil sa lindol. Nabangga yung minamaneho niyang SUV. Biglang nanumbalik sa isip ko yung guni-guni na nakita ko. Pinilit kong alalahanin yung sasakyan na kinaroroonan ko. Doon na-realize ko na yung SUV nga namin yon. Kaya pala pamilyar sa akin. Takbo ako pabalik sa loob ng bahay. Nilapitan ko yung picture frame na nakataob sa sahig. Binaliktad ko yon at nakita ko yung solo picture ni daddy. Na-ospital pa si daddy noon. Dalawang araw din siyang walang malay bago siya tuluyang namahinga. Malungkot kami dahil sa nangyari. Pero yung lungkot ko ay may bahid ng kilabot. Hindi ko kasi maisip na mararanasan ko yung sinasabi nilang premonition. Pero kapag naaalala ko yung pangyayaring yon, Sir Neb, hindi ko maiwasan na makaramdam ng galit. Kasi para saan pa yung premonition na yon? Kung wala naman akong nagawa para iligtas ang buhay ng daddy ko. Kamusta po mga kapasta? Ako si Dominic. Magkukwento lang ako ng kakaibang karanasan ko Nangyari sa bahay pa talaga namin. Mga bandang alas 7 ng gabi noon. Kakauwi ko lang galing sa trabaho. Delivery rider kasi ako. Masakit ang katawan ko noon dahil sa pagod. Kaya sinabihan ko agad si mama na ipatawag si Manang Suning. Si Manang Suning yung sikat na nagbebentosa sa barangay namin. Sa mga hindi po nakakaalam, yung ventosa ay yung masahe na gumagamit ng baso na pinapainitan ng konti. Magaling magbentosa si Manang Suning. Madalas din kasing sumasakit o nangangalay yung katawan ko dahil sa pagod sa trabaho. Kaya madalas ko siyang pinapapunta sa amin. Pero nung gabing yon ay hindi na isama ni Mama si Manang. Wala raw kasing sumasagot nang kumatok siya sa bahay nito. Baka raw siguro walang tao o tulog na si Manang. Kaya naman nagulat kami nang dumating si Manang Suning makalipas ang ilang minuto. Pasensya na raw kung hindi siya nakasagot ng kumatok si Mama. May ginagawa raw siya kaya hindi siya nakasagot. Mabuti na lang at nakilala naman niya yung boses ni Mama. Kaya pumunta na lang siya sa bahay. Nagtanong siya kung may sa daw ba. Sabi ko naman ay ako nga. Habang nag-uusap kami, eh may napansin na akong kakaiba kay Manang. Madaldal at masayahin kasi siyang tao. Pero nung sandaling yun ay parang tipid yung mga salita niya at parang walang buhay ang boses. Tinanong ko pa nga siya kung ayos lang ba siya. Paliwanag naman niya, pagod lang daw pero kaya pa naman niyang magbasahe. Pumunta kami sa kwarto ko. Hinubad ko yung t-shirt ko at dumapa ako sa kama. Pagkatapos noon ay pinahiran na niya ng langis yung likod ko. Ewan ko pero parang mas malamig yung karaniwan na palad ni Manang nung mga sandaling yon. Hindi naman sobrang lamig pero para siyang humawak sandali sa yelo o malamig na soft drinks. Tapos hindi nawawala yung lamig ng kamay niya. Kaya naman nararamdaman ko yon nung hinilot na niya yung likod ko. Hindi muna ako nagsalita. Nakiramdam muna ako. Hanggang sa nilabas na niya yung baso sa bag niya Nagsindi siya ng maliit na bulak at pinainitan niya sandali yung baso. Pagkatapos ay tinaob na niya yon sa likod ko. Noon din ay nagulat ako. Pakiramdam ko kasi ay hinihigop noon yung lakas ng katawan ko. Hindi lang yung simpleng lamig-lamig sa likod ko ang nawala. Talagang nanghina ako bigla. Kinabahan ako. Papalag na sana ako noon pero hindi ako makagalaw. Nagtanong ako kay Manang kung anong nangyayari. Kaso napakahina ng boses ko. Yung boses na parang tinatalo ako ng antok. Tumingin ako sa kanya. Dito na talaga ako nakaramdam ng matinding takot. May kakaiba na kasi sa itsura niya. Nanlalalim at nangingitim yung mga mata niya. Medyo naglalaway din siya habang nakatitig sa baso. Tumingin siya sa akin. Inurong niya yung baso nang hindi inaalis sa balat ko. Napaungol ako dahil sa sobrang sakit. Pakiramdam ko ay tinutuklap yung balat ko. Napapikit din ako tapos hindi na ako makadilat dahil sa matinding panghihina. Ilang minuto pang narandaman ko yung paggalaw ng baso sa likod ko. Pati yung mayat mayang paghilot ni Manang Suning. Pero nanatili akong nakapikit hanggang sa tuluyan na nga akong nawalan ng malay. Nagising ako nang yugyugin ako ni mama. Napabalikwas talaga ako ng bangon. Pawis na pawis ako at naghahabol ng hininga. May binalita si mama. Dumalaw daw yung isa niyang anak sa bahay ni Manang Suning. Nakita niya si Manang na nakabulagta at wala ng buhay sa may sala. Kaya pinuntahan niya ako agad kasi hindi niya alam kung sino yung kasama ko sa kwarto. Tapos nagulat siya pagpasok niya kasi wala na yung kamukha ni Manang Suning. Dumoble rin yung takot niya nang makita yung likod ko. Hindi niya sinabi kung anong meron sa likod ko. Basta pinatignan na lang niya sa akin sa salamin. Pakiramdam ko ay kumalas yung kaluluwa ko sa gulat at kilabot. Yung marka kasi ng baso ay hindi lang simpleng pamumula o konting pasa. Talagang nangingitim at may konting sugat. Ilang araw din akong hindi nakapagtrabaho pagkatapos nun. Nanghihina kasi talaga ako. Pinaalbularyo din ako ni mama para sigurado. Mabuti na lang, naging maayos din naman ako makalipas ang mga dalawang linggo. At kung bakit naman namatay si Manang Suning ay walang nakakaalam. Basta meron lang daw nakitang mga sugat sa likod at sa leeg niya. Ako po si Aaron ng Lipa, Batangas. Magkukwento lang ako ng tungkol sa lumang paniniwala ng lola ko na nakatulong sa akin. Kinalimutan ko na ang paniniwalang ito mula pa noong bata pa lang ako. Dapat laging merong baso na may malinis na tubig at konting asin sa mga kwarto ng bahay. Tapos dapat yung baso ay clear glass din. Sabi kasi ni Lola, pangdepensa raw yon laban sa mga masasamang elemento. Halimbawa raw, pag may dumikit na sumpa sa akin, hihigupin ng tubig ang sumpa at hindi ako maaapektuhan. Sinisigurado ni Lola na laging may ganoong baso ng tubig sa mga kwarto namin, lalo na kapag gabi. Kaya kahit hindi pa ako naniniwala doon, ay nasanay na lang din ako. Nahinto lang ako sa paglalagay ng ganoon nung umalis ako sa amin. Na-assign kasi ako noon sa Quezon City office ng company namin, kaya kinailangan kong mag-boarding house. Nung nasa trabaho na ako, ay nakilala ko si Sofia. Naging malapit kami kasi kasama ko siya sa team namin. Makalipas nga ang ilang buwan ay niligawan ko na siya. Dito na nagsimula yung pagsama ng pakiramdam ko. Nung mismong araw na umamin ako sa kanya, biglang sumakit ng husto yung ulo ko. Takang-taka ako nun kasi maayos naman ako nung umaga. Matapos naming mag-usap nung lunch break, ay doon na nagsimulang sumakit yung ulo ko. Mahina lang nung simula. Pero wala pang isang oras. Eh para nang pumipintig-pintig yung ulo ko dahil sa sakit. Binigyan ako ng gamot nung katrabaho kong si Edwin. Pero wala namang epekto. Nahilo na ako. Kaya napilitan akong magpaalam sa manager namin. Pumayag naman siya na mag-early out ako. Nag-alala si Sofia. Pero sabi ko sa kanya ay huwag na niya akong alalahanin masyado Bukas lang ay magiging maayos na ako. Umuwi nga ako sa boarding house. Pagdating doon ay uminom ako ng tubig. Ilalapag ko lang sana yung baso sa mesa pero napahinto ako. Clear glass kasi yung baso na yun. Naalala ko bigla yung pangaral ng lola ko. Hindi ako naniniwala noon. Pero nung sandaling yun ay nilagyan ko uli ng tubig yung baso tapos nilagyan ko ng konting asin. Dinala ko sa kwarto at nilapag sa side table ko. Hindi na talaga maawat yung sakit ng ulo ko nun. Kaya natulog na ako. Madilim na nang magising ako. Hindi na masakit yung ulo ko. Kaya bumangon na ako para maghanap ng makakain. Binuksan ko yung ilaw sa kwarto ko. Saktong napatingin ako sa lamisita. Gulat na gulat ako kasi medyo malabo na yung tubig. Kamukha niya yung tubig na galing sa puso. Eh malinaw naman yun nung ilagay ko sa baso. Gusto kong isipin nun na baka nagkamali lang ako. Baka may konting dumi pala yung tubig o yung baso. Pero hindi ako mapalagay. Kaya nung matulog na uli ako, ay naglagay ako ng isa pang baso ng tubig na nilagyan ko ng asin. Siniguro ko na talagang malinis. At nang magising ako kinaumagahan, ay ganun ulit. Medyo madumi na naman. Tumawag ako sa bahay. Kinausap ko si Lola. Sabi niya mag-ingat daw ako. Sigurado daw kasi na may nagbabalak ng masama sa akin. Baka may gustong magpasa ng sumpa sa akin. Tinanong ko siya kung sino naman ang gagawa nun sa akin. E wala naman akong kaaway sa QC. Maayos ako sa trabaho kahit sa boarding house ay wala rin akong nakakaaway. Pero sinabi ng lola ko na wag daw akong pakakampante. Ang iba raw kasi ay palihim kung magtanim ng sama ng loob at sigurado siyang malapit lang sa akin ang nagpadala ng sumpa. Nagtataka akong pumasok sa opisina nun. Kahit si Sofia ay nagtaka rin nang ikwento ko sa kanya ang nangyari. Sinabi ko rin kasi yung paliwanag ni Lola. Sabi ni Sofia, mag-ingat daw ako. Makiramdam daw ako sa sarili at paligid ko. Kasi baka mapasama na naman ako. Hindi nga siya nagkamali. Bago pa man kasi magtanghalian, ay unti-unti na namang sumama ang pakiramdam ko. Nanlalamig ako. Iba yun sa lamig ng aircon. Pero dahil hindi naman malala, ay hindi na ako nag-early out tinapos ko yung shift ko. Tsaka niyaya ko si Sofia na mag-dinner kami. Naging kampante ako kasi medyo umayos naman na yung pakiramdam ko noon. Paglabas ng office ay sinabay ko nga si Sofia. Pumunta kami sa isang mall na malapit lang sa office. Kumain kami sa isang fast food. Doon ay merong nadagdag na kakaiba sa pakiramdam ko bukod sa panlalamig, eh naramdaman ko rin na may nagmamatsyag sa amin. Lumingon-lingon ako. Wala akong nakita nung una. Pero si Sofia may napansin. Nakita raw niya si Edwin. Yung katrabaho namin na nagbigay sa akin ng gamot. Nakatitig daw sa amin habang medyo nagtatago sa gilid ng isang store. Lumingon ako doon pero hindi ko siya nakita. Nagtaka si Sofia kasi bakit ang bilis na wala ni Edwin. Para siyang biglang naglaho. Pupuntahan ko sana kasi kinakabahan talaga ako. Kaso nung patayo na sana ako, eh bigla naman akong nahilo. Sumakit na naman yung ulo ko. Naramdaman ko rin na parang sinuntok ako sa sikmura. Naduwal ako. Nalasahan ko yung pait galing sa lalamunan ko at may naamoy akong napakalansa. Pinigil kong masuka. Hindi naman kasi ako pwedeng sumuka doon sa kainan. Pero nanlaki bigla yung mga mata ni Sofia. May nakita kasi siyang konting laway na lumabas sa gilid ng bunganga ko. Kulay itim daw yung isusuka ko dapat. Nag-alala kami pareho. Sabi ko, uuwi na lang ako sa boarding house. Pero ayaw ni Sofia na mag-isa lang ako. Baka raw kasi kung anong mangyari sa akin. Sumama siya sa akin. Medyo nahiya pa nga ako. Mahigit isang araw pa nga lang akong nanliligaw. Ganun na yung nangyari. Napilitan na yung babae na ihatid ako. Pagdating sa boarding house, ay hindi na maipinta yung itsura ni Sofia. Namumutla na raw kasi ako. Ramdam ko na rin na tumindi yung panlalamig ko. Diretso ako sa banyo nun. Doon ako sumuka. Totoo nga, itim na likido nga yung sinuka ko. Lalong nabahala si Sofia. Sinamahan niya ako sa kwarto ko. Sabi ko sa kanya, kumuha siya ng tubig gamit yung clear glass. Lagyan niya ng kunting asin. Ginawa naman yon ni Sofia at nilapag niya yon sa side table. Umiikot na yung paningin ko nun. Pakiramdam ko rin ay hihimatayin na ako anumang oras. Pinipigil ko lang kasi natatakot akong mawala ng malay. Hinilot-hilot ni Sofia yung ulo ko hanggang sa unti-unti nang gumaan yung pakiramdam ko. Makalipas ang mga kalahating oras ay napahinto siya sa paghilot sa akin. Agad niya akong pinatingin doon sa basong may tubig. Pakiramdam ko ay biglang naglaho lahat ng sama ng pakiramdam ko. Napalitan ng matinding takot. Yung tubig kasi ron ay naging kulay itim. Kasing itim nung sinuka ko. Doon ko nakumpirmang may gusto ngang magpasa ng sumpa sa akin. Napatanong ako kung sino. Nagsalita si Sofia. Baka raw si Edwin ang nagbabalak ng masama sa akin. Nung makita daw niya kasi yon sa mall ay napakasama ng tingin sa amin. Tapos ayun nga at bigla na lang naglaho. Dagdag pa ni Sofia Nanligaw din pala si Edwin sa kanya dati pero hindi niya sinagot. Dahil doon ay kumbinsido ako na si Edwin nga ang may pakana ng lahat. Tinawagan ko siya noon pero hindi niya sinasagot. Kinabukasan naman doon sa opisina namin hindi na siya pumasok. Basta bigla na lang siyang nag-awol at hindi na nagpakita ulit. Hindi na rin sumama ulit yung pakiramdam ko pagkatapos noon. Pero tinuloy-tuloy ko ang paglalagay ng isang baso ng tubig sa kwarto. Kahit hanggang ngayon po na mag-asawa na kami ni Sofia at may isa ng anak, ay ginagawa ko pa rin ang bagay na yon.